Trupul tău, Iisuse bune, tu ne spui ca să-l mâncăm și ne îndemn cu bunătate al tău sânge să-l gustăm.